بسم الله الرحمن الرحيم قرآننا دستورنا هو فخرنا وأنيسنا هو عزنا هو جاهنا هو نورنا لطريقنا هو Ovo audio izdanje pripremio je za هو studio KES www.kerser-links.com Allah je omilio vama vjerovanje u vašim srcima. Volite to što ste vjernici.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 Ezan u kome nema rastezanja i podizanja i spustanja glasa. Jer je to pokuđeno pri učenju ezana. Bileži imam Bejheqi od Ibnu Omara radijallahu anhu, a ovu je predaju spomenio imame Srhasi u svome dijelu Al-Mepsut, i spominju ovu predaju drugi islamski učinjaci koji dokazuju njome, da je jedan čovjek kazao Abdullahu Ibnu Omaru, kaže ja te volim u ime Allaha, pa mu je rekao Abdullah Ibnu Omar, a Ashab koji se najžešće držao sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallame, kaže mu, a ja tebe mrzim u ime Allaha. Kaže, a zbog čega? Kaže, čuo sam te ili do mene je doprla vijest da ti rastežeš svoj ezan u smislu dizanja i spustanja glasa što se zove etelhin u arapskom jeziku. Nema smetnje da čovjek uljepša glas pri učenju ezana, no međutim ono što čini danas veliki broj muezina to je pogrdno sa šarijatskog aspekta. Što se tiče hutbe, Draga moja braćo, prije svega oporučujem sebi i vama da se bojimo Allaha te barake o teala. Jer onaj ko se bude bojao stvoritelja Azzeođel, uputit će ga na ono što je najbolje za njegov dunjaluk i za njegov ahiret. I znajte, draga moja braćo, da su Allahove te barake o teala blagodati, kojim nas je obdario velike, ne možemo ih nikada pobrojati. Kako kaže uzvišeni Allah te barake o teala, wa in te uddu ni'met Allahi la tuhsuha. Da brojite, mi prevodimo Allahove blagodati, ne biste ih nikada pobrojali. Ali je u ajetu došlo da brojite Allahovu blagodat u jednini. Znači, ajet, da pokušaš objediniti ili pobrojati fadilete jedne blagodati kojom te je obskrbio ili kojom te je obdario uzvišeni Allah te barak je otala, ne bi to nikada učinio, taman to bila i najmanja blagodat. Pa šta misliš onda o drugim blagodatima, a šta misliš o blagodatima u cijelini? I znajte, draga moja braćo, da je najveća blagodat Allah te barak je otala, čovječanstvu blagodati imana, daje kome želi Dobrota njegova daje kome želi od svojih stvorenja. Kako kaže uzvišeni Allah te barake o tala, Walakin Allahe habbebe ilaykum un imane, o zeyjenehu fi kulubikum, o kerrahe ilaykum un kufra, ul fusuka, ul isjan, ulaike humur rašidun, fadlem min Allahi wa ni'me, wallahu alimun hakim. No međutim Allah je omilio vama vjerovanje u vašim srcima. Volite to što ste vjernici, a učinio je u vašim očima prezrenim nevjerstvo i nepokornost. To su oni koji su upućeni. Fadlem min Allah, to je Allahova blagodat. Allahova za ođele blagodat daje kome želi o njeme i njegov nimet. Znajte, draga moja braćo, da se sa blagodati imana zaslužuju dobra dunjaluka i ahireta. Postiže se duševna radost i smirenje koje čovjek neće naći nigdje nego u islamu. Hajr i dunjaluka i ahireta. Kako kaže uzvišeni Allah te barak je teala Men amila salihan min zekarina unsa wa huve mu'minun felenuhijennehu hajaten tajibeh A ko bude radio dobra djela, svejedno bio muškarac ili žena, mi ćemo mu dati da lijep život proživi. One neđzijenehum eđrehum. I poslušajte dalje šta kaže uzvišeni Allah. I mi ćemo ih nagraditi za ono što su radili bi ahsenima kanu jamelun prema njihovim najboljim dijelima. Bićeš nagrađen na sudnjem danu prema najboljim dijelima koja si činio. I pored toga Allahova milost i blagodat i njegova dobrota da udvostruči ili uviše sostruči tvoja dijela koja si činio. Sa imanom se postiže džennet Allahov te barak je o I blagodati koje su u njemu. I sa imanom se udaljavaš od vatre i kazne koja je u njoj. Sa imanom dobijaš najveću blagodat koju čovjek može dobiti na ahiretu, a to je da gledaš u lice Allaha te barake o teala, kako kaže uzvišeni Allah, u džuhu je ume idin nadire, ila robbiha nadire. I toga dana neka lica će blistava biti i u lica svoga gospodara će gledati. A u drugom ajetu kaže uzvišeni Allah te barake o teala, kella innahuma rabbihim je ume idin le mahđubun, nikako oni će toga dana biti zasrti od svoga gospodara. Kaže imam šafija, Ako su nevjernici zastrti toga dana od svoga gospodara, znači da vjernici neće biti zastrti, jer uzvišeni Allah te barak od Allah kaže Efe neđalul muslimine kel muđrimin, zar ćemo učiniti muslimane kao teške griješnike i nepokodnike, to jeste, to jeste nevjernike. I došlo je u mutevatir hadisima od poslanika sallallahu alaihi wasallame i na tome se slažu ashabi i tabini i generacija nakon njih da će vjernici vidjeti Allaha te barake o na sudnjem danu. Kako je došlo u hadisu koji se bilježi u dva sahiha da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Vi ćete vidjeti vaše gospodara na sudnjem danu kao što vidite mjesec Lejlet el Bedr, a to je kada je 14. lunarna noć, kada je pun mjesec, kada nema oblaka, Kada nema vremenskih nepogoda, kako vidite mjesec, tako ćete vidjeti svoga gospodara. Neće među vama, kaže, la tu dam mun, la tu dam mun, u lema se razilazi šta znače ove riječi. Ne jedni kažu, ne, nećete se gužvati, pa da jedni ne vide od drugih. Svi ćete vidjeti. Drugi kažu, nećete sumnjati u to da ste vidjeli. I neće biti razilaženja među nama da ste vidjeli svoga gospodara, te barake, o teala. Pa je obavezan čovjek da čuva iman kojim ga je počastio uzvišeni Allah. I da dovi svome stvoritelju od Keotala, da ga učvrsti na imanu do smrti. Kako kaže uzvišeni Allah, يثبت الله الذين آمنوا sabiti fil في الحياة الدنيا fil الآخرة Allah će učvrstiti one koji vjeruju sa postojanim govorom i na dunjaluku i na ahiretu ويضل Allahu zalimin. Allah nepravednike odvodi sa pravog puta i čini ono te barake o teala što želi. Iman o kome govorimo, spomenut je podrobno u Kur'anu i u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa ko želi da se pouči imanu, dužan je da izučava kitab i da izučava sunnet. Kaže uzvišeni Allah te barak je o ta'ala svome poslaniku sallallahu alaihi wasallame وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ I tako smo mi tebi objavili o Muhammede ovaj Kur'an. Ti nisi znao šta je Kur'an i nisi znao šta je vjerovanje. Walakin jalnahu nuran nahdi bihi men nashau. I mi smo ga učinili svjetlom, upućujemo sa njim koga želimo od naših robova. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم a ti u istinu Muhammede upućuješ na pravi put to jeste ti ljudima ukazuješ i ti ljudima pojašnjavaš šta je to šta je to pravi put stoga je naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovio u dovi koja je došla kod Ibn Hibana i kod Hakima i kod drugi da je govorio Allahume zayyinna bi zinatil iman ođalna hudate muhtedin Tako je dovio poslanik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallame. Kod ehlu sunneta, draga moja braćo, iman se sastoji iz riječi i dijela i ubjeđenja u srcu. I dijela su sastavni dio imana. I na to ukazuju Kur'an i sunnet. Kaže uzvišeni Allah te barake o teala Oma kjan Allahu li udija imanakum. Allah neće upropastiti vaše vjerovanje. Na šta se odnosi vjerovanje spomenuto u ome ajetu suri al-Bakara? Odnosi se na to da je skupina ashaba, kako je došlo u dva sahiha, preselila prije nego što je promijenjena kibla od Bejtul Maktisa prema Mekiju. Pa su se ashabi među sobom pitali što će biti sa našom braćom koja su kanjala prema Bejtul Maktisu, a nisu kanjala prema El Mesudul Haramu, pa je uzvišen i Allah te barak je tala objavio i Allah neće upropastiti i neće zanemariti vaše vjerovanje. Pa je ovdje nazvao namaz vjerovanjem. I došla je u vjerodostojnoj predaji koji bilježi ima muslim, a slično tome je Buharija i muslim. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi vseleme rekao iman se sastoji iz 70, a u drugoj predaji iz 60 i nekoliko ogranaka. Najveći ogranak imana su riječi la ilaha illallah, a najniži je da se nešto ukloni sa puta što smeta ljudima, a uistru je stid dio imana, tako kaže poslanik sallallahu alaihi wa alihi wasallame. I došlo je u predaj koju bilježi imam Hakim i bilježi je također imam El Bejheqi u svome dijelu Šobul Iman od Abdullaha ibn Omara da je poslanik sallallahu alaihi wasallame rekao Iman i stid su upoređeni. Kada se digne jedno, diže se drugo. Kada se spusti jedno, spusta se drugo. Tako se razumije iz hadisa. Kada nestane jedno, nestane drugo. Znači, kada nestane stida, nestane imana. I obratno, isto tako vrijedi. I došlo je kod imama Tirmizije. I došlo je kod imama El Hakima, također. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Iman i stid su u džennetu. A ružne riječi, vulgarno izražavanje je u džahennemu. I došlo je kod Buharije i kod muslima, od Abdullaha ibn Omara, radijallahu anhuma, da je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, prošao pored čovjeka od Ensarija, koji je korio svoga brata muslimana po pitanju stida, pa mu kaže, ostavi ga, zaista je stid dio imana. A u predaji koju bileže Buharije i muslim, od Imrana ibn Husayna, radijallahu ta'ala anhuma, da je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, rekao, innal Hayae la je ti illa bi hajr. Kaže stid u istinu ne donosi osim dobro. I došlo je kod imama Tirmizije. Od Ebu Derda radi Allahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao ekmelul mu'minine imanen ahsanuhum hulukan najpotpuniji vjernici Ha, najbolji vjernici čovjek koji ima najbolji šehadet koji ima najčvršći iman u svome vjerovanju je šta? ahsanuhum hulukan ljudi koji imaju najljepše ponašanje o hijaruhum hijaruhum linisaim, a najbolji od njih, odabrani, probrani, između ti dobri vjernika su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Pa kada želiš, dragi moj brate, da znaš kakav si kod Allaha, dođeš svojoj ženi pa je pokucaš na vrata pa je upitaš kakav si ti musliman pa ćeš dobiti odgovor. To je tako zato što je ovo pravilo postavio Rasulullah s.a.v. da smo ga mi postavili, davno bi ga se odrekli, i smatrali ga pogrešnim, ali ga je postavio onaj koji Ma jente ko anil in huwa ila wahyun yuha koji ne govori po svojim prohtevima, to je, to je objava koja mu se obznanjuje. I došlo je u drugim vjerodostojnim hadisima da će na sudnjem danu najteža stvar kod vjernika biti dobro i lijepo ponašanje, lijep ahlak, a da uzišeni Allah te barak otala mrzi ružno ponašanje. I došla je kod imama muslima u njegovom sahihu. Od Ebu Said al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao. Ljudi koji će biti u džennetu na nižim stepenima gledat će one iznad sebe kao što vi vidite svijetle zvijezde. Pa su kazali Asabi Allahov poslaniće, to su deređe koje pripadaju šehidima, koje pripadaju vjerovjesnicima, prije toga poslanicima, nećemo mi dobiti stepene. Pa je rekao poslanik sallallahu sallame, bela innahum riđalun amenu billah osaddekul mursalin nikako kaže pa to su ljudi te stepene će dobiti ljudi koji su vjerovali u Allaha koji su imali iman u svojim srcima i koji su povjerovali u njegove poslanike Došao je kod Buhari i kod muslima od Ebu Hurere radijallahu talanhu da je poslanik sallallahu alaihi vseleme obratio se jednoga dana ashabima i rekao jednoga dana je jedan je vuk uhvatio ovcu iz jednog stada. Pa je pastir povikao, vrati ovcu. Pa se vuk okrenuo prema njemu i kaže, a kako ćeš ti onoga dana kada ovo stado ne bude imalo drugog pastira osim mene? Kada divljač rastira pastire i ostanu stada slobodna, šta ćeš onda? Ko će ti onda čuvati? I kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve selleme. A predaje kod Buhari i kod Muslima. Jedan čovjek je natovario težak teret na kravu. A u drugoj predaji da je uzjahao tu kravu. Pa se krava okrenula prema njemu pa kaže, ja nisam stvorena za ovo. Pa su ljudi kazali, subhanallah, čude se kako to životinje govore. Pa kaže poslanik, salallahu alaihi wasallame, ja vjerujem u ovo što sam kazao. I ovo što sam kazao vjeruje Ebu Bekr i vjeruje Omar. Ha, rijalun amenu billah wasaddaqul mursalin ljudi koji su povjerovali u Allaha i povjerovali u poslanike i povjerovali u ono čime su došli poslanici molim Allaha te barake ve taala da vas usmrti na imanu i da nas učvrsti na ovoj zemlji dok boravimo na njemu i da nas uvede u džennet sa vjernicima, sa našim poslanikom sallallahu alaihi wasallame iskrenim i dobrim i šehidima. Allahumma gfir lana zunubena, o israfena fi emrina, o sebita qadamena, unsurna lal qawmil kafirin. Allahumma la teđali dunja ekbere hemmina, o la meblega ilmina, o la tusallit alejna bi zunubina, men la jehafu kjafina, o la jerhamuna. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمت يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالاستجابة جدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويقيم الصلاة Studio Kelso pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Austrija ili na web portalu www.cancernews.com لنا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم أين الذين تعاهدوا قرآننا بسيوفهم أين الذين تسلقوا قمم العلا بعقولهم قمم العلا بعقولهم